Tú me tienes loco, loco contigo. Yo trato y trato, pero baby no te olvido. Tú me tienes loco, loco contigo. Yo trato y trato. Tú eres una champion, rampa, pa, pam, pam, con un booty fuera del hogar. Una cintura chiquita, mata la cancha, tú estás fuera lo normal. Tú lo bates como la vena de abuela. Hay muchas mujeres, pero tú ganas por pela. Enseñando mucho y todo por fuera. Tu diseñado no quiso gastar en la tela. Oh, mama, tú eres la fama. Estás conmigo y Oh, mama, tú eres la fama. Estás conmigo y te va mañana. Cuando lo mueves, todo me sana. Eres mi antídoto cuando tengo ganas. me tienes loco, loco contigo. Yo trato y trato, pero baby, no te olvido. Tú me tienes loco, loco contigo. Yo trato y trato. make it hot. hot. Your body on top, top. Kiss me up, up. Wanna lip lock, lock. Party won't stop, lock. And it's four o'clock, clock. Iced out watch. Ice. I can get you one. Yeah. Tell your best friend she get one, she get one. Girls when I have fun, I'm who they run to. Move, move. Your body know you want to. One, two, baby I want you. Cute face, little waist. Yeah. Move to the base. That ass need a seat. You can sit on me Art You like salsa? Yeah, I'm saucy. Caliente, muy caliente, caliente, caliente, caliente. Caliente, Tú Me tienes loco, loco contigo. Yo trato y trato, pero baby no te olvido. Tú me tienes loco, loco contigo. Yo trato y trato. She probably man, Latino gang, Tiger.